Այսօր ոստիկանության ծառայողի օրն է։ Երևանում զինված խմբավորման նախապատրաստած ահաբեկչության կանխման փաստը շինծու չէ։ Ահաբեկչության դեմ պայքարը պետք է գերագույն առաջնահերթություն լինի բոլորի համար։ Ռուսաստանը չի զգա թուրքական արտադրանքի բացակայությունը շուկայում։ Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը հանդես է եկել Վարշավայում։ Թուրքիայի նախագահ Նուրիները փնդրում հանդիպելու Պուտինի հետ։ 79 տարեկանում վախճանվել է Էլդար Ռեզանովը։ Այժմ այս ամինի մասին մանրամասը։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը նոյեմբերի 30-ին շնորհավորական ուղերձ է հղել ոստիկանության ծառայողի օրվա կապակցությամբ։ Ուղերձում ասված է. ոստիկանության հարգելի աշխատակիցներ եւ վետերաններ, Արցախի հանրապետության իշխանությունների եւ անձամբ իմ անունից ի սրտե շնորհավորում եմ ձեզ մասնագիտական տոնի արդիվ։ Դուք իրականացնում եք դժվարին ու պատասխանատու աշխատանք կապված մարդու անվտանգության, հասարակական կարգի պահպանության ու հասարակական անվտանգության ապահովման, հանցագործությունների եւ իրավախախտումների կանխ, կանխման եւ կանխման հանցագործությունների հայտնաբերման եւ բացահայտման հետ։ Այդ իսկ պատճառով ոստիկանության յուրաքանչյուր ծառայողից պահանջվում է աշխատել ջանքերի լարումով եւ մեծագույն նվիրվածությամբ։ Ձեր մասնագիտությանը հարազատ ժողովրդին ու հայրենիքին բարձր արհեստավարժությամբ իրականացնելով պարտականությունները եւ արդյունավետորեն լուծելով առաջադրված խնդիրները։ Ոստիկանության աշխատակիցների աշխատանքային եւ սոցիալական պայմանների բարելավման խնդիրները այսուհետ էլ կլինեն պետության ուշադրության կենտրոնում։ Թանկագին բարեկամներ, մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ ձեզ ոստիկանության ծառայողի օրվա արթիվ եւ մաղթում խաղաղություն, քաջարողջություն եւ ամենայն բարիք։ Հանգստյան օրերին Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակարակորտի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 115 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից եւ հան 17 տիպի նռնականներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 1800 գրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը լիակատար վերահսկողություն են պահպանում առաջնագծում եւ անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկում մարտական դիրքերի պահպանության գործունեությունը հուսալիորեն կազմակերպելու համար։ Նոյեմբերի 25-ին զինված խմբավորման նախապատրաստած ահաբեկչության կանխման փաստը շինծու չէ, Այդ մասին երեք Գյումրիում լրագրողների հետ զրույցում ասել է Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Նրա խոսքով նոյեմբերի 25-ի դեպքը շինծու կամ հավատալ չհավատալու դեպք չէ։ Մենք նպատակ չունենք որևէ մեկին անուն կպցնել։ Ի սկզբանե իրենք են դրա մասին խոսելու ասել, որ սա ենք ուզում անել, սա ենք ծրագրել, ասել է Աբրահամյանը։ Նա զուգահեռներ է տարել 1999 թվականի ահաբեկչության հետ։ 1999 1999 թվականին էլ կար, չէ, այսպիսի դեպք։ Ես չեմ ցանկանում այդ դեպքի մասին հայտարարություն առնել։ Սպասենք իրավապահ մարմիներին, իրենք կասեն։ Ուղղակի պետք է քննությունն ավարտվի նոր, նշել է Աբրահամյանը։ Փարիզում նոյեմբերի 13-ին տեղի ունեցած ահաբեկչությունն ավելի միավորեց Եվրոպան, Ռուսաստանը եւ ԱՄՆ-ն միջազգային ահաբեկչության դեմ պայքարում։ Այս մասին ասել է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Ժան-Ֆրանսուଆ Շարպանտիեն, շեշտելով, որ Ֆրանսիայի նախագահը բազմիցս ասել է, որ մարդկությունը պետք է հետևություն անի ցանկացած նմանատիպ գործողությունից, եւ այսօր Ֆրանսիան ունի մեկ նպատակ՝ ստեղծել ցավալուն կոալիցիա ուղղված թե իսլամական պետության թե ընդհանրապես ահաբեկչության դեմ։ Հենց դա է պատճառը, որ նախորդ շաբաթվա ընթացքում Ֆրանսուଆ Օլանն այցելեց Վաշինգտոն, հետո Մոսկվա, իսկ հետո հանդիպեց Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կանցլեր Անգելա Մերկելին։ Ֆրանսիան անվտանգության հաղորդում առաջարկել է բանաձևի տեքստ, որի համաձայն կոչանում կազմակերպել միջազգային մակարդակով համախմբում, որպիսի պայքար մղվի ահաբեկչության դեմ, ասաց դեսպանը։ Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Ուրսուլա ֆոն դեր Լյայեն հայտարարել է, որ իսլամական պետություն խմբավորման բոլոր հակառակորդները պետք է միավորվեն ժամանակավոր քաղաքական իրավիճակային դաշինքի կազմում։ Նախարարի խոսքով իսլամական պետության դեմ պայքարը պետք է գերագույն առաջնահերթություն դառնա ինչպես Ֆրանսիայի, այնպես էլ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Չինաստանի, Թուրքիայի, Ռուսաստանի, Իրանի, արաբական երկրների կամ Գերմանիայի համար։ Գերմանացի նախարարն ընդգծել է, որ կոալիցիայի նպատակը իսլամական պետության թուլացնելն է։ Դրա տարածման շարավղի սահմանափակումը, զինյալների պատրաստման ճամբարների վերացումը, քաղաքների ազատագրումը եւ նրանց նավթի արևտրից ստացվող եկամտից զրկելը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ռուսաստանը չի զգա թուրքական արտադրանքի բացակայությունը շուկայում, քանի որ արկայեն այլ ընդրանքային մատակարարներ։ Այդ մասին հայտնել է Ռուսաստանի գյուղատնտեսության նախարար Ալեքսանդր Տկաչովը։ Ռուսաստանը չի զգա, որ Թուրքիան այսօր ներկա չէ ռուսական շուկայում, դա ակնհայտ է, հավատացեք, ասել են նա։ Նախարարի խոսքով այլընտրանքային մատակարար կարող է դառնալ Ադրբեջանը, Ուզբեկստանը, Մարոկկոն, Իսրայելը։ Էկոնոմիկայի զարգացման փոխնախարար Օլեգ Ֆոմիչևը հայտարարել է, որ գները կարող են աննշան բարձրանալ, եթե չհաջողվի արագ փոխարինող գտնել Թուրքիայից մատակարարվող ապրանքներին։ Եգիպտոսի արևտրի եւ արդյունաբերության նախարար Թարեկ Քաբիլը հայտնել է, որ իր երկիրը պատրաստ է փոխարինել Թուրքիային այնպիսի ոլորտներում, ինչպես միրգ բանջարեղենի, հագուստի եւ կաշվի իրերի արտահանումը։ Եգիպտոսը հետաքրքրված է նրանում, որ ռուսական շուկան հագեցնի անհրաժեշտ մթերքներով, հատկապես նրանցով, որոնք բերվում էին Թուրքիայից, ասվում է նախարարի հայտարարությունում։ Նշվում է, որ այդ առաջարկը Քաբիլը քննարկել է իր ռուս գործընկեր Դենիս Մանդուրովի հետ Արաբական Միացյալ Էմիրություններում հանդիպման ժամանակ։ Եգիպտական կողմը խնդրել է նաև ներկայացնել այն ապրանքների ցուցակը, որոնք կազմում են Թուրքիայից արտահանվող ապրանքների հիմնական մասը, որպեսզի մշակվեն դրանք Ռուսաստան մատակարարելու հարցերը։ Հիշեցնենք, որ Ռուսաստանը պատժամիջոցներ է սահմանել Թուրքիայի դեմ Խոսքը տնտեսական պատժամիջոցների փաթեթի մասին է։ Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի շրջանակում նոյեմբերի 26-ին Իրաքի հայ մարմնագրթական ընդհանուր միության եւ հայ երկսեր երիտասարդական միության համատեղ ջանքերով Բաղդադի հայ երկսեր երիտասարդական միության սրահում տեղի ունեցավ Պերճ Զեյթունցյանի ոդկի դատարանն է գալիս պիեսի մոտիվներով, հայոց ցեղասպանությունը դատարանի արչև խորագրով արաբերեն բեմադրությունը, որում ներգրաված էին ազգությամբ հայ եւ արաբ սիրողական դերասաններ։ Բեմադրությունն արաբ եւ հայ հանդիսականների կողմից ընդունվել է ջերմությամբ ու ողջավորությամբ։ Միջոցառմանը ներկային Իրաքում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Կարեն Գրիգորյանը, Իրաքի քաղաքական հասարակական շրջանակների ներկայացիչներ, քրիստոնյա համայնքների առաջնորդներ եւ լուսաբանվեց տեղական լրատվական միջոցներով։ Իրաքը դեռ պաշտոնապես չի ճանաչել հայոց ցեղասպանության փաստը։ Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին նվիրված համերգով հանդես է եկել Վարշավայում։ Նվագախմբի գլխավոր պրոդյուսեր Արման Պադարյանը տեղեկացրեց, որ համերգը տեղի ունեցել նոյեմբերի 29-ին։ Մեր լավագույն համերգներից էր, շատ լավ է անցել։ Համերգի տոմսերն ամբողջությամբ սպառվել էին։ Միջոցառմանը ներկա էր Լեհաստանում Հայաստանի դեսպանը, նշեց Արման Պադարյանը։ Նվագախումբը գեղարվեստական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր Էդուարդ Թոփչյանի ղեկավարությամբ Վարշավայր ներկայացել Ռիմսկի-Կորսակովի իսպանական կապրիչո, Արամ Խաչատրյանի ջութակի կոնցերտ, Չայկովսկու սիմֆոնիա թիվ 1 ստեղծագործություններով, որպես մենակ հրամանատար հանդես է եկել Անուշ Նիկողոսյանը, ջութակ։ Նվագախմբի հաջորդ կանգարը Գերմանիան է։ Ֆիլարմոնիկը դեկտեմբերի 2-ին եւ 3-ին երկու համերգ կունենա Լյուդվիգհաֆենի համերգասրահում։ Համերգները նվիրվում են նաեւ նվագախմբի հիմնադրման 90-ամյակին։ Թուրքիայի քրդամետ ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության կողմից падգամավոր ընտրված Պոլսահայ Գարոփալյանը մեջլիսում ելույթը սկսել է հայերեն բարև ձեզով։ Հարգելի նախագահ, հարգարժան падգամավորներ, բարև ձեզ ասել է Փալյանը, խոսելով նոյեմբերի 28-ին Դիարբեկիրի Սուրգավառում մամուլո ասուլի ստալու ժամանակ սպանված թուրք փաստաբան Թահիր Էլչիի մահվան մասին։ Նա հանգստություն է ցանկացել իր բնորոշմամբ խաղաղության աղավնու Էլչիի հոգուն, համբերություն մաղթելով նրա ընտանիքին։ Թահիր Էլչին խաղաղության աղավնի երջիշտ հրանդինքի նման։ Հրանդինքը սպանվելուց երկու օր առաջ խոսել էր աղավնու անհանգստության մասին։ Նա ասել էր. «Այո, աղավնու անհանգստության մեջ եմ, սակայն գիտեմ, որ այս երկրում աղավնիներին չեն դիպչում»։ Փալյանը նշել է, որ իրենց պարտականությունն է երկիրը մաքրել այն աղտից, որը կա արդեն 8 տարի։ Նա խստորեն դատապարտել է նաև օրեր առաջ ձերբակալված երկու լրագրողների՝ Ջան Դյունդարի եւ Էրդեմ Գյուլի ձերբակալության փաստը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հանձնարարել է քննարկել Սիրիա մարտական գործողությունների ուղարկված ռուսներին վետերանի կարգավիճակ տրամադրելու հարցը։ Այդ մասին ասված է Կրեմլի հաղորդագրության մեջ։ Նշվում է, որ այդ հարցը պետք է քննարկվի մինչև դեկտեմբերի 20-ը։ Ռուսաստանի կառավարությանը հանձնարարվում է քննարկել Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրության մեջ փոփոխություններ մտցնելու հնարավորության մասին հարցը, որը նախատեսում է Սիրիայի Արաբական Հանրապետության տարածք մարտական գործողությունների համար ուղարկված Ռուսաստանի քաղաքացիներին մարտական գործողությունների վետերանի կարգավիճակի դրամադրում, ասված է Ռուսաստանի նախագահի հանրարարականներում։ Նշվում է, որ այդ հարցի համար պատասխանատու է նշանակվել Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևին զանգահարելու հայտնել է, որ պատրաստ է ցանկացած պահի հանդիպել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Տեղեկացնում է ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունը։ Թուրքական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ Էրդողանը ցանկանում է, որ այդ հարցում միջնորդի Նազարբայևը Էրդողանը հաստատել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ ամենամոտ ժամանակահատվածում հանդիպելու պատրաստակամությունը, ասված է Ղազախստանի նախագահի մամուլոծարայության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Դրանում նշվում է, որ թուրքական կողմի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցած հերրախոսազրույցի ընթացքում պետությունների ղեկավարները քննարկել են նաև երկկողմ հարաբերությունների հերանակարները, ինչպես նաև մի շարք տարածաշրջանային կարևոր հարցեր, կարծիքներ են փոխանակել թուրքական օթուժի կողմից ռուսական Su-24-ի խոցման հետ կապված միջադեպի վերաբերյալ։ Ղազախստանի նախագահը տեղի ունեցածի առնչությամբ ափսոսանքի հայտնել, ինչպես նաև մտահոգվել է ռուս-թուրքական հարաբերությունների վատացման առնչությամբ։ Անկախ Քրդստանի հայտնվելը միայն ժամանակի հարց է։ Այդ մասին երեք հայտարարել է Չեխիայի նախագահ Միլոշ Զեմանը ելույթ ունենալով Պրիմա հերոստատեսությամբ։ Կարծում եմ, որ վաղ թե ուշ Քրդստանն անկախություն կհայտարարի, ասել է նա։ Չեխիայի ղեկավարի խոսքով ինքը հանդիպում է ունեցել Իրաքյան Քրդստանի նախագահ Մասուդ Բարզանիի հետ, ով ասել է, որ որոշ ժամանակ անց պատրաստ է հանրակվե հայտարարել այդ հարցի շուրջ։ Բացի այդ, Չեխիայի նախագահը հիշեցրել է քրդերի դեմ Թուրքիայի պայքարի մասին, բայց հենց քրդերի զինված կազմավորումներն են փաստորեն այն միակ ցամաքային ուժը, որը կռվում է իսլամական պետության դեմ, հայտարարել է Զեմանը։ Այսպիսի մի ասացվածք կա. «Իմ ճշնամու ճշնամին իմ բարեկամն է», ասել է Չեխիայի նախագահը։ Քրդերի նկատմամբ Թուրքիայի ճշնամանքը տանում է այն բանին, որ Թուրքիան առնվազն տատանվում է իսլամական պետության դեմ պայքարին միանալու հարցում։ Մինսկը պատրաստ է առաջ տանել Ադրբեջանի շահերը Եվրասիական տնտեսական միությունում։ Այսպիսի հայտարարություն է արել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն իր ադրբեջանցի պաշտոնակից Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպան ավարտին։ Ալիևը Բելարուսում էր գտնվում պաշտոնական այցով։ Ադրբեջանը եղել եւ մնում է Բելարուսի հուսալի գործընկերը։ Մենք բարձր ենք գնահատում մեր բարեկամությունն ու պատրաստ ենք նույնքան անկեղծ ու բացահայտ աջակցել ձեր շահերի առաջխաղացմանը Եվրասիական տնտեսական միությունում, ասել է Բելարուսի նախագահը։ Վերջին շրջանում Ադրբեջանի պաշտոնյաները բազմից են հայտարարել, որ հնարավոր են համարում Ադրբեջանի անդամակցումը Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Հոկտեմբերի 26-ին հերթական անգամ այդ մասին հայտարարեց Ադրբեջանի էկոնոմիկայի եւ արդյունաբերության փոխնախարար Սևինջ Հասանովան։ Մենք հնարավոր ենք համարում մասնակցությունն այդ միություններին, որոնք շահավետ են Ադրբեջանի համար։ Դրա համար պետք է վերլուծել նման գազམ་ակերպություններին անդամակցելու բոլոր առավելություններն ու թերությունները, ասել է նա։ Ավելի վաղ նման հայտարարություն էր արել Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամիդյարովը։ Ըստ Լուկաշենկոյի նեղ կազմով բանակցություներում պայմանավորվածություն է ձեռքբերվել համագործակցության կոնկրետ ուղղությունների մասին ռազմաարդյունաբերությունից մինչև նավթի վերամշակում։ 89 տարեկանում վախճանվել է ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Էլդար Ռեզանովը։ Այս մասին այսօր նոյեմբերի 30-ի առավոտյան 10-ին հայտնել են ռեժիսորի ընտանիքի անդամները։ Ցավոք մենք պաշտոնապես հաստատում ենք այդ տեղեկությունը, ասել է գործակալության զրուցակիցը։ Ռեժիսորի մահվան պատճառը սրտի սուր անբավարարվածությունն է եղել։ Դերևս པարշ չէ Ռեզանովին վերջին հրաժեշտը տալու ժամկետն ու վայրը։ Հնարավոր է դա լինի Էլդար կինոակումբը, ասել են ընտանիքի անդամները։ Հիշեցնենք, որ Էլդար Ռեզանովը հիվանդանոց է տեղափոխվել նոյեմբերի 21-ին։ Մինչ այդ նա բուժման կուրս էր անցել սեպտեմբերի սեպտեմբերին եւ հոկտեմբերին։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական ամպամածություն, գիշերն առանց տեղումների, ցերեկը անձրև, վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հյուսիսարևելյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 0-ից 5, ցերեկը 2-ից 7 աստիճան տաքություն։